Kinachokusudiwa hapa ni zile namna za mahala ambapo mtu anaelekea wakati wa swala, au tusema hali ambazo zinasihi swala katika hali hizo pasipokuwa kabla tunaelewa kwamba huwezi kuswali bila kuelekea wapi kabla lakini kuna namna ambazo ukiwa nazo namna hizo basi swala yako itakubaliwa hata kama haukuelekea kabla na kuelekea katika Kaaba ni sharti kaaba katika ni sharti katika sharti za swala au ni nguzo katika nguzo za swala kwamba miongoni mwa nguzo za swala ni kuelekea kaaba sasa kuna namna au kuna sura ambazo sura hizo zikiwepo ukawa nazo moja kati ya hizo swala yako itasihi pasina kuelekea kaaba ma hiya suwaru ni zipi namna ni zipi sura alati tasihhu salatu fiha sura ambazo zinasihi sala katika sura hizo lighairi alkaaba pasina kuelekea kaaba aljawabu jawabu yake ni kwamba alaslu asili ya masala haya ya kuelekea kaaba ni kwamba أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة kuelekea katika Kaaba ni sharti kuelekea qibla ni sharti katika masharti ya kusihi kwa swala miongoni mwa masharti ya kusihi kwa swala ni nini istiqbalu alqibla sawa sawa وأن من ترك استقبال فصلاته باطلة na yule mtu ambaye ataacha kuelekea katika Kaaba katika kibla hiyo basi swala yake ni batil lakin yustathna min hadha suwarun lakini inavuliwa katika sharti hili sura hizi hizi namna ambazo zitatajwa hapa na shekhe zinavuliwa kwamba hazitaingia katika sharti za nini katika kuharibika kwa swala pale mtu atakapokuwa ameacha sharti hii ambayo ni sharti katika masharti ya kusihi kwa swala nayo ni sharti gani istiqbalu lqibla minha miongoni mwa sura hizo almarbutu walmaslubu lighairi qiblati ni yule mtu aliyefungwa na kusulubiwa akaelekezwa upande usiokuwa wa qibla umekamatwa wewe ukafungwa kwenye nguzo fulani katika kuadhibiwa na kuteswa lakini ukaelekezwa mahala sio sio mahala pa qibla na wewe umefungwa simeleka vizuri ukifikia wakati wa swala je kahadi kama ile unaudhuru wa kuacha kuswali hapana lazima uswali utaelekea wapi sasa hapo ile kuelekea kwako kibla kwa nini kumeondoka hiyo namna ya kwanza wa fi shiddati na katika mapigano makali kuna mapigano baina ya waislamu na wasiokuwa waislamu mapigano makubwa mapigano yale yampelekea ugumu wa watu kupanga safu na kuswali sawa sawa eh? basi watu wataswali kwa hali watakazokuwa nazo وهذا يرجع لعدم القدرة على استقبال na jambo hili linarejea kwa kule kutokuwa na uwezekano wa uwezo wa jambo la kuelekea wapi qibla ni ngumu wakati unapambana na adui yako katika vita wewe ukaanza kuelekea qibla ni jambo gumu sana na wakati wa swala umekushafika na unatakiwa ufike wewe uswali sasa wewe unatakiwa uswali na wakati umeshafika na wakati huo huo unapigana inakuwa ngumu hizi ni hali katika hali ambazo zinaondoka sharti la kuelekea qibla wa kullu man ajaza an shartin min shuruti salah na kila atakayeshindwa kutekeleza sharti kuna kwa masharti ya swala au ruknun min arkaniha au akashindwa kutekeleza nguzo miongoni mwa nguzo zake sakata anhu kwake sharti hii la kuelekea qibla tafanini litaanguka ama ile nguzo kwake aliyokuwa nayo itaanguka wa minha na miongoni mwa sura zingine ambazo e, kuelekea qibla sharti yake inaanguka na swala yake mtu akiswali itasihi almutanaffilu ala rahila fi safari mtu ambaye anaswali swala ya sunna juu ya kipando akiwa safarini umepanda zako basi unakwenda mahala wataka kuswali sunna basi pale pale kwenye siti yako ulipokaa unakirimia swala unaswali tumefahamiana vizuri yatawajahu jihata sairihi atakuwa akielekea ule upande wa mwendo wa kichombo chake unakuelekea kama ni kusini kama ni kaskazini kama ni pote wanaenda tu swala yako itakwenda wala yalzamuhu istiqbalu fi shay'in min salatihi ala sahihi kwake haitamlazimu mtu huyu kuelekea suala la kuelekea kibla katika sehemu ya swala yake katika kauli iliyokuwa sahihi so kwamba utaambiwa sasa wewe gari likiwa laelekea huku na kibla iko huku inabidi wewe usimame pale uelekee huku likikata kona na wewe ufanye ukate kona eh hapana sharti hili hujapewa wewe utatulia tu pale ulipo na utaswali swala yako na swala yako itakuwa sahihi <coughs> وعلى المذهب na katika kauli ya madhhabu tukisema madhhabi inachokusudiwa madhhabu gani hapa al-Hanbali yalzamuhu iftitahu as-salati ila al-qibla wao watu wa madhhabu ya Hanbali wasema yamlazimu huyu mtu kuifungua swala yake katika kuelekea kibla ndio gari imeanza wewe watafuta kwanza kibla hapa kibla utabora hapa kibla ya hapa unaelekea pale kibla unafunga swala Allahu akbar sawa sawa eh alafu sasa ndo utaendelea sasa hii ni kauli ya madhhab idha tamakkana min dhalika atakapokuwa mtu amemakinika juu ya hilo wakadhalika almashi na pia yule anayetembea kwa miguu anataka kuswali basi aelekee kwanza kibla ahirimia atembee kidogo afundoande na safari yake hukuwa anaswali walzamuhu rukuu sujudu ilaiha ala almadhhabi na ikamlazimu atakitaka kusujudu na kurukuu aelekee tena kibla lakini ni kauli gani kwa kauli ya madhhabi ila shekhe anatuambia kauli iliyokuwa sahihi ni ipi ni ile kauli ya kwanza wewe utaswali tu hakuna kuelekea wapi wala wa utaelekea pale kilikuelekea chombo chako cha safari kama treni unaweza kwenda hivyo kwa karudi ilipotoka sasa utaelekea vipi wewe mshaona sio reli zinapokwenda inaweza kwenda hivi mara ikarudi huku ilipotoka Fukaenda yakanyooka ikakata tena kule ilipotoka mpaka ije kufika inapokwenda kuona ziko karibu 200 na kidogo. Sasa hii itakuwa ni tabu kwa mtu anayeswali sasa. Utakuwa kila saa unatafuta kibla utatafuta wapi? Na wewe sio usifika mo labda ufika Morogoro, unajua kibla Morogoro iko wapi? Utapata tabu pia kwanza kutafuta kibla. Itakuwa ngumu kwako. Hasa ukiwa katika kipando. Kisha akasema Shekhe rahimahullah wa minha na miongoni mwa hali ambazo zinafaa mtu kuswali pasina kuelekea qibla idha man ishtabaha alayhi alqiblatu fi safari yule mtu ambaye imemchanganya qibla akiwa safarini wajtahada na akajitahidi kuitafuta qibla lakini kuipata yeye amekaa kaangalia akaona huku ndio qibla kumbe huku sio wapi sio qibla kuna bwana mmoja toka Kigoma akaja hapa akakataa kibla ya misikiti asema kule kwetu kibla imeelekea hivi akaipa mgongo kibla <laughs> vipi mbona ndio kio ah mimi naona kama msitu umekosewa kibla sisi ndio wakazi wa mji wasa msitu umekosewa kibla vipi bwana unaona sasa hizi ni hali zinaweza kumtokea mtu kukaa kwenye mji mmoja miaka mingi pasi na kusafiri basi yeye akajua tu kwamba basi kibla kule kwao ndo kule kibla ndo ile ile kile atakapokuwa anakwenda kibla yake itakuwa ni kule kule upande wa kwao ili itakuwa ni tatizo Sheikh anasema thumma tabayyana lahu ba'da al-faraghi annahu li al-qiblati kisha akajabainikiwa kwa baada kumaliza kuswali kwamba hapa niliposwalia mimi sio kibla lakini mtu huyu amejitahidi sawa sawa eh kwamba hapa mimi ninavyodhania hapa na leo hakuna jua eh kibla itakuwa ni hapa akaswali anamaliza kuswali mara mwenyeji kumoja kumwambia mzee huku sio kibla wala kibla ni huku eh asema atakabainikiwa baada ya kumaliza kuswali annahu li ghairi alqibla kwamba ameswali pasipokuwa kibla fala i'adata alayhi basi huyu mtu hana haja ya kurejea ile swala yake وعلى المسألتين نكتك هذه مسألة مبيلي قوله تعالى كنا قولياك الله نسيما ولله المشرق والمغرب نا نزاك zake pande hizi Allah mashariki na magharibi kumsikiliza فأينما تولوا فثم وجه الله فثم وجه الله kwa hiyo wote mtakapokuwa mwelekea basi mwelekea katika upande wa Allah nisomeana vizuri wakati anachinjwa Said ibn ibn Jubairi na Hajjaj ibn Yusuf alimchinja kutoka nyuma kisogoni kwenda mbele akamwambia nielekezeni kibla akamwambia mtoeni kibla huko mwelekeze chini Eh, uso uelekezwe wapi chini akamsomea hii aya walillahi almashriq walmaghrib fa inma tuwallu fathama wajhu Allah na Hajjaj ibn Yusuf anasema alipomchinja Said ibn Jubairi aliota yeye amechinjwa mara mia moja katika sarati katika ile sirati mustaqima ile yeye aliota amechinjwa baya kwa kumchinja nani Said ibn Jubair na huyu bwana anaitwa Mubirul Umma Hajjaj ibn Yusuf mwagaji wa damu katika umma huu yani katika umma huu hakuna mtu aliyemwaga damu za Uislamu kama nani kama Hajjaj ibn Yusuf ni mtawala katika watawala wa Bani Umayya mtawala muovu ambaye pia alimuua Abdullah ibn Zubairi akamtupa katika makaburi ya Mayahudi lakini pia akawaamrisha Waislamu kila mmoja apite pale anamuaga ikiwa ni mzoga tayari kesha muua kwa jitu jeuri sana anaweza kuingia kwenye familia akawachinja watu wala hakuna wa kumuuliza <laughs> eh alitaka kumchinja Anas ibn Malik akamwambia bahati yako ungekuwa sio mtumishi wa mtume wewe ingekuchinja eh jamaa mtomubiru umma mwagaji damu katika umma huu sura al-baqara 115 lakini wanasema watu wa tarehe siku wanakufa hajaji ibn Yusuf walisema inna rabbi ghafuru rahim ilikuwa kauli yake ya mwisho <laughs> eh na uovu huo lakini angalia ahli sunna wal jamaa walivyo na, na uadilifu hawajamkufurisha hawamwiti kafiri basi ni mtu muovu tu kiongozi dhalim kiongozi muovu lakini hawamwiti kafir eh na madhambi aliyofanya ni makubwa kwa sababu ameua watu wengi sana kwa kuwachinja wengi sana Hajjaj ibn Yusuf الثقفي fusira bikulli minhuma imefasiriwa hii kwa pande zote ambazo mtu atakuwa ameelekea wasahihu anna alaya ta'umu dhalika sahihi ni kwamba aya inaenea hali zote hizi za mtu kutokuelekea wapi kibla itakapokuwa ampata dharura miongoni mwa dharura ambazo shekhe amezitaja katika maneno yaliyotangulia wama huwa aamu minhu na sehemu ambazo zimeenea zaidi kuliko hizi labda unakimbizwa wewe na majambazi eh na hujui wapi unakimbilia unakimbia tu kwa ajili ya kusalimisha nafsi yako na wakati wa swala umefika lazima uswali unasafiri na basi kutoka hapa kwenda mahala ambapo pia hakuna uwezekano wa kuteremka ili uweze kuswali upate kibla haiwezekani au unasafiri na gari yoyote katika magari ya abiria haya hakuna namna hata ya kutawadha labda mathalan pia hakuna eh unaweza kumwambia dereva kwamba teremsha gari simamisha gari tuingie hotelini nikatawadhe atapata atakupatia jibu moja hautarudia tena mm. sasa haruhusi muislamu kuacha swala kwa hali yoyote atakayokuwa nayo ila akiwa hana akili zimetoka zile akili zake sio mzima hapo eh, hapo sasa amesamehewa swali lakini midamu bado ana akili anajua huyu ni fulani na hapa ndiko mahala fulani ana akili hata kama yuko katika maututi wa namna gani lazima aswali kwa maana swala haina udhuru ila nikusahau sawa sawa na ukikumbuka unaswali kimeleka vizuri ulikuwa umelala ukiamka unaswali mfano umelala saa mbili asubuhi usingizi ukakupiga mpaka asiri imepitwa swala gani hapo wewe adhuhuri ukiamka alasiri kabla ya kuswali alasiri unaswali adhuhuri kwanza alafu ndio unaswali swala gani alasiri yani haina msamaha swala wewe mimi nilikuwa nawekewa drip si dokta alikuwa anachoma sindano hakuna vitu kama hivyo wewe lazima uswali huko magereza utaswali magereza mmeambiwa mnaingia kulala saa kumi wewe ikifika magharibi pale pale ulipolala unaswali tu wewe yaani lazima uswali una udhu utaswali na hauna udhu utafanya nini uswali kuna uwezekano wa kutawadha utatawadha hakuna uwezekano utatayamam hakuna uwezekano pia wa kutayamam utaswali hivyo hivyo kama Imam Ahmad alivyokuwa akiswali akiwa jela maana yeye alizuiliwa hata kupata maji hmm? na wengine katika wanawachuoni walikuwa wakipata mateso na viongozi madhalimu wa mimma yusqitu wujuba istiqbali alqibla na katika yale ambayo yanaondoa yanaangusha manaki au yanakuondolea ule wajibu wa kuelekea kibla idha rakiba safina ni pale muislamu anapokuwa amepanda safina isimama na safina safina binti au jahazi safina meli sawa sawa eh? au boti safina yote safina sasa umepanda wa huwa la yatamakkanu min alistiqbali na yule aliyepanda akawa hana uwezo kwamba anaweza kusimama ilekee wapi kibe iko baharini kile chombo kinapokwenda hawezi la yalzamuhu basi mtu kama huyu pia haimlazimu kutafuta nini haimlazimu kutafuta kibla wa in tamakkana ikiwa ataweza labda ni mzoefu ana anajua hapa kibla iko hivi لزمه في الفرض يتم لزيم ويتفوت قبلة كصلاة يا فرض دون النفل فسين صلاة سنة صلاة سنة هين ولزيم وتفوت قبلة فلا يلزمه هيتم لزيم تهور أن يدور بدواره بدورتها بدورائها يعني أزوم أو أنا زنقوك أو لم زنقوك وكل شومبو ikienda hivi na yazungukie hivi ikienda hivi yazungukie hivi haitamlazimu kitu kama hicho bali yeye ataswali tu wallahu a'lam na Allah ni mjuzi zaidi katika masala haya naam tuashia hapa tutakuja kuendelea na darasa yetu katika kipindi kitakachofuatia sallallahu wasallam wa baraka ala muhammad wa alihi wasallam utakapoingia mwezi wa shaaban tutaruka katika mlango huu na kuingia katika mlango wa somo sawa sawa eh? utakapoingia mwezi wa Shaaban na tukawa hatujafika katika mlango wa somu basi tutaruka kidogo tuweze kusoma masharti ya somu kabla hatujaingia kufunga kwa sababu kuna mambo mengi watu huwa wanauliza wakiwa ndani ya somo na washaharibikiwa tayari. Kwa hiyo tutasoma mlango wa somo, lakini ndani ya kitabu hiki tunatoka tukiendelea, alafu baadaye tutaendelea na kuendelea swali kama tutakuwa tukiendelea katika mlango wa somo. पुरुषार्थी सर्वभावी महानंद आदि संसद